Book 2 38 ტაქსში ტაქსში გამოიძახეთ ტაქსი თუ შეიძლება გამოიძახეთ ტაქსი თუ შეიძლება რა ღირს სადგურამდე მისვლა რა ღირს სადგურამდე მისვლა რა ღირს აეროპორტამდე მისვლა რა ღირს აეროპორტამდე მისვლა? თუ შეიძლება პირდაპირ. თუ შეიძლება პირდაპირ. თუ შეიძლება აქ მარჯვნივ. თუ შეიძლება აქ მარჯვნივ. თუ შეიძლება იქ კუთხეში მარცხნივ. თუ შეიძლება იქ კუთხეში მარცხნივ. მეჩქარება. მეჩქარება. დრო მაქვს. დრო მაქვს. თუ შეიძლება უფრო ნელა იარეთ. თუ შეიძლება უფრო ნელა იარეთ. აქ გაჩერდით თუ შეიძლება. აქ გაჩერდით თუ შეიძლება. დამელოდეთ ერთი წუთი თუ შეიძლება. დამელოდეთ ერთი წუთი თუ შეიძლება. მალე დავბრუნდები. მალე დავბრუნდები. თუ შეიძლება ქვითარი მომეცით. თუ შეიძლება ქვითარი მომეცით. მე არ მაქვს ხურდა ფული. მე არ მაქვს ხურდა ფული. მადლობა, ხურდა დაიტოვეთ. მადლობა, ხურდა დაიტოვეთ. ამ მისამართზე წამიყვანეთ. ამ მისამართზე წამიყვანეთ. წამიყვანეთ ჩემს სასტუმროში. წამიყვანეთ ჩემს სასტუმროში. წამიყვანეთ პლაჟზე. წამიყვანეთ პლაჟზე